Koga Allah te bare će mu tada uputi? Nema onoga ko će imati snagu da ga s tog puta skrene ili odvede ili mu zamuti nešto. A koga Allah te bare će tada ostali svoje mudrosti, pravednosti, hikmeta da luta, ti opet mimo njega se bare će mu tada neš naći nikom da ga upusti. A zatim, najispravniji govor, najbolji govor, je govor našeg stvoritelja kao dava. Allah jednog jedinog. Najbolja uputa, najsigurnija uputa, uputa čija je slijedjenje garancija džernet je uputa njegova poslanika, koji se zvao Mohamed ibn Abdullah, samo Allah volio sebe. A najbolje stvari po islamu su uvedene stvari u vjeru nešto što je ogavno, tmurno i jadno želi da razvali nešto što je savršeno, i sad čini mi došla blagoda i uputa, su novotarije. Jer svaka novotarija je zabuda, a svaka zabuda vodi u žene. Poštovani djevate, vrijeme je izbora. Jel neko? Neko muslimani ili nemuslimani i ostali oni koji lutaju čitav svoj život jednom predijeli. Oni koji svake godine kockaju se sa dinom, sa uputom i traže, eh, ove godine ova partija je moja. Blago meni sad. Sad ćeš vidjeti kad se ja smijestim i ova partija za razliku od prošle godine veoma puno bolje govorim puno više blefa. Ima dobru retoriku govora. A? Pogledajte kako se kako su se razlepili istog niđavci da lažu ovaj jadni, bjedni i napašeni narod. Kako su oni ti u čijim rukama kada vi zadnijete izbor i vlast će doći blagostanje. Mi im kažemo. I onim njihovim propagatorima i onim njihovim učmanim mrzljivcima koji nikako ne vidimo među njihovim jel da, strankama i partijama. Ne vidimo ljude sa bradama koji izdaju kad se kažu, a vidite kako kažu evo nas, sad ćemo vam držati tribinu koja će im nositi naziv Masleha. Manje je zlo. Vi ovu partiju izaberite i onda da vam pojašnjavaju zašto, gdje i kako. Nešto i ne vidimo nego samo iz kakvog bigrajka, iz kakve trafike, ili sa interneta za nekakve stranice kažu, dozvoljeno je to, samo izađite. Zbog čega? Zato što su plaćeni za to. Zato što su plaćeni da ne diraju kad bi došao Hitler na vlas. Oni će naći i Hitlerove opciji, opciju koja će biti manja šteta za muslimane. šta birati svake godine? Zar musliman ne treba jedno za sva vremena kada čuje da postoji knjiga koja nosi naziv Kur'an, Furqan, knjiga koja je došla od gospodara nebesa i zemlje, svega što vidimo i ne vidimo, knjiga koja je lijek. Zalikem hitabu la rebebi. Smije li jedan od njih reći? ovo za svoje knjige. Ha, procedure, zakonike da kažu, izaberite ono, to je knjiga u koju nema sumnje. Pa kako će niko, jer niko pametan, svako ide tamo gdje je ubjeđen da je najsigurniji. Je tako? Je tako? Pa oni kažu da je najsigurnije za ovu Allahovu vjeru, za ovaj sumnje, da uđeš u partiju pravo puta, u partiju spata, partiju gdje po nama prasvjetilo za žrtvu, mišljeno je da mi kakvi nema, tu je najsigurnije da sačuvaš knjigu u koju nema sumnje. Lažu. Lažu, braću. Lažu Allahan. Lažu gospodara mi kjave. Ako su uvjeđeni ono što govori, neka onda kažu glasno jasno, put zapisao da će jednog dana odjelodariti njegovi robovi kako je demokratija pravi smisao način življena za čovjeka. Hajde se kažu oko smisla. Ili da kažu, ovo je metoda kojom dolazimo do zalike citavu Lari Befi. Nema druge metode. Da lažemo, da muljamo, da petljamo, da nam desnovi budu tjeskoma za one koji nas slušaju, Pa samo dres postane razilaženje umeta. Tu se u nema kaže razišla. Tu se u nema razišla. Tu se u nema razišla. Tu se u nema razišla. A vi ste se razišli sa Allahom te bare. A nije u vas. Pa Allah se bare kao dara. Kaže svojim robovima. Onima koji moraju jednom za sva vremena izabrati opciju. I tu dvojbe nema. Kaže uzvišeni, te bareke, otara. Svon poslanik. Kome? Mohamed bin Abdullah. Mi smo za izabrali. To nam nekako najsigurnija opcija. Dali smo svoj glas njemu. Dali smo glas poslaniku, sa ovim stres, i za razliku od što daje glas, mi se kunemo svemogućim mogućim Allahom. I molimo ga da nas u tome pomogne da ćemo dati i posljednji dinar i svoje živote za ovu vlast. A to je Allahova tebare kriotala. I to je pravac Muhameda sallallahu alaihi sallam. Mi smo ubijeđeni u to. Pa ako i ne bude ništa, ubiju nas, zatvore, špioniraju, opet nam dobro. Jel da? Pravo nam dobro. Zbog čega? Zato što Kur'an dolazi kao lijek da se rastereti bolanovi iz briga. Vidi kako jedan musliman kada sebi izabere pravi put. On uopšte nije opterećen da gleda hoće li onaj mu lagati sa izbora ili treći četiri pet. Vidi se da lažu ljudi. Kao da hoće da kažu da oni daju da zrnevne niče, da lubenica nikne. Oni samo što nisu počeli govoriti kao faraon. Kada rako kum ja sam vaš gospodar. Meni dajete vlast, vidjet ćete kaže Allah te bar kvetala. Hun, hadi tebi, bi, reci, ovo je moj put. Ha, se pa vidio. Kada uvidi Allah, ja pozivam Allahu. Hada da sire, imajući jasne, programe, konstrukciju za čovjeka od smrti, čak prijeme što se sve ti rješeno, pa i kad umreš. Šarija, kod hadi se bili, ali uvidi Allah. Ala basiratin enalo meni tebani. Sad ćemo sad. Uzvišeni na ređi. Kaže Muhammedu. Muhammeda reći im. Kul pa zbi tačke. Hadi i se bili. Ovo je moj put. Ha? Koji je to njegov put? Hoćemo malo zavirati. U kod Ali Sunnet. Koji je to put Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam? Je to put dati njemu na izbor? ti Muhammed izaberi. Reci, ja sam tvoj gospodar, samo kaži, kum fe je kum, sve ćeš dobiti. Ne, Muhammede, ima da dostaviš ono što ti se naređuje. Pa na tom putu šta god da te stekni, šta god da ti bude, ima da saburaš. I ono što govoriš, Muhammede, ali i teratu veselam, mora biti jasno, ne smije biti muljavo ne smije biti zamuljano. Kako će musliman sebi dozvoliti? Da dođe na Bajram namaz gladan, on zanijetio post i čestita čovjeku Bajram, a on njemu čestita. Ovo istorija ne pamti. Danas Bajram je posti, a sutra slavim. Sa ovima ću ovako, a samo ovima ću sutra. Ovo su radili židovi zabaci petak, olovi pa leđa. Šta da kažeš djedu koji ti priđe 29. dan Ramazana, Bajram čeri ih uvale kolicu, ti kažeš, a treba ti kvrći. On kaže, hajmo na kahu. Pa da li Boga, moram ti sad stvarat nešto, nešto moram. Boli me stoma, bolestan sam. da pa ono, doći ću na začinit. Bolestan sam. Lažu. Dođeš u džamiju, Na Bajram ti lažiš. Gladan ti došao sa ljudima da slaviš Bajram. Zbog čega? Da smo smišljali nekakve, ne daj Bože, svital se nek tako nešto rano. Ali uđiš i te bare, kao tala da mi. Pa traži sad, gdje ćeš, gdje ima miber da se smjestiš. Mislim na daje, ne mislim na braću. Braći mi je žao, Allah. Mislim na one koji izdaju fetve, u kojima čovjek apsolutno više ne može da se svađa. Pa su od Bajrama napravili vašer, kao da je to šehrski vašer, sutra može, prek sutra ne može, tako ćemo, ovako ćemo. Zašto se sad niste pozvali na onemu, koja je u nečim jedini gdje ste završili škole? Zašto se niste pozvali i nazvali šeha Bunevana? Ili one koji su živi sam zana? Pa kažete, sramo rek, se kapel Allah, vina ono nekom, Ja tu ovaj student zovem te šeha ti tam. Ne možeš još ti šeha reći šta, šta to Šta ti to rekao? Odakle ti to nađe? Pa še, ja moram, ne ne vraćam moja. Nisu ove hanetije kako sebe priđivaju hanetije, nisu oni. Lažne hanetije su ovi s bradama dolde. Oni su lažne hanetije, ovi nisu. Dedo sjedi, dedo ti sluša, naučio tako. Allah molim nam oprosti. Ima svog emira, Mustafa mu kaže tako, sluša. A gledaj ovi lažova. Gledaj ovi lažova šta radi. Zašto im se to desilo? Zašto im se to dešava? Zato što Allah tebareke wa ta'ala kaže ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة نعمها على قوم حتى يغيروا ما في أنفسهم وأن, وأن الله سميع عليم Zato što Allah te bareke o ta'ala neće lišiti blagostanja kome je, pura, ko, ko je dao jednom narodu, sve dok taj narod šta? Ne promijeni. Jel da? Dok sam sebe taj narod ne promijeni. Zašto se to dešava muslimanima? Zašto su lišeni blagostanja? Zar za dva praznika koja imamo ti napraviš muslimanima te godu? Oni jedva čeka da proslavi taj barak, tako mi Allaha, zbog toga što ste se promijenili, Allah vas je lišio tog lijepog ibadeta, jednog od dva dana koja stojim u jednoj godini, da ga ne možete doživiti. Da morate na dan Bajrana lagati ljudima. Meni je Bajran, a lažiš. Četitaš po Bajran, a lažiš. Lažiš, nema drugih. Što bi rekli, to bi moglo biti salatul haus, namaz u strahu da neko ne primijeti da postiš. Jel sada tu nasleha? Najnoviji namaz. Gledaj šta ti se desi kada kažeš da istorija ne pamti, da je se neko odvajao od muslimana. To je tačno. To je tačno, apsolutno tačno. Ali ne na račun sunneta. Ne na račun da sunnet zamre. Kako može biti ako ima hiljadu mladića koji nisu notali u jednom Sarajevu, a ne mogu zajedno. Zbog čega? Zbog čega? Upravo zbog ovih fetvi i masleha. Dešavat će se još krupnije stvari, ovo nije ništa. Ovo nije ništa. Ovo je samo dio od onoga što smo govorili, to je spremljali u našeg stvoritelja Pebare Čevotara, šta će se samo sve desiti narodu koji bude lišen blagostanja upute gospodara Pebare Čevotara. Kad? kada taj narod počne da se kotka igra sa Allahovom vjerom, kad od njej napravi samo predmet rasprave i pukog teoretisanja, Allah te bare kao ta'ala, govori onima, govori onima koji su Kur'an i Sunnet uzeli kao svoj pravac u smislu izmišljenih stvari, Pa zašto? Pa smo naišli na mnoge protuvrijesnosti. Zašto, braćo moja? Vrlo jednostavno. Zašto se umeti tjepaju? Zašto se umet dođe? Jedan slavi bajer, danas, sutra, drugi. Zbog čega? Pa zbog toga što smo podjegli od knjige i suneta. Zašto kaže Allah, te bareke od Allah? Efe rajete, te al-Qur'an. ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا kaže uzvišeni da je on od nekog drugog a ne od koga od Allaha te bareke wa ta'ala sigurno bi našli u njemu mnoge protivrečnosti zašto su među nama ogromne protivrečnosti zašto se ne možemo složiti Zato što uzimamo knjige koje nisu od Allaha te barake wa ta'ala. Ko kaže? Kaže Allah. Kaže Allah. Uzimamo knjige koje nisu od Allaha za neđelu. Pa smo naišli na mnoge protivriječnosti. Mnoga razimo ilaženja. A užišeni kaže da smo se vratili njemu i njegovoj knjizi ne bi se razilazili. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم tako mi gospodara tvoga Muhammede Pa idu dvije tačke. Dobro se spremi, Allah se kune s tobom. La yu'minun. Vela Allah radike tako mi gospodara tvoga. La yu'minun. Oni neće biti vjernici dok u svim svojim sporovima sebe za sudju ne uzmu. Kaže Allah u poslanih sallahu alaihi sallam. 29, 30 u popuni bajran. Završen. Čita, završen. Tačka. Ovako se prilazi poslaniku sallahu alaihi sallam. Ovako se prilazi putevima i onda neće biti problem. Međutim, kada su ovakvi putevi javni, kada nude ovako nešto javno, možete zamisliti šta je onda tajno. Možete zamisliti šta je onda u prstima. Svako pametan ide tamo gdje je najsigurniji, kaže uzvišeni. E ne se Allah bi kafe nam A zar Allah nije dovoljan robu svoju? kao uzvišeni, čudite, kaže, ele i telao, i kaže nam te u obliku čuđenja govori. Zar ti nije dovoljan Allah? Zar ti nije dovoljna njegova knjiga? Zar ti nije dovoljna njegov sunet? Zar ti nije dovoljan poslanik? Pa treba da dođeš ti sa velikom bradom ne jedne 2010. godine da kažeš Allahu naš, ti si nas, gdje si nam poslao knjigu? Objavio si nam knjigu, poslao nam poslanika, Ali gospodar naš, sad su druga vremena. Ti kao da nas ne vidiš, vidiš sa svom problemima. Tvoja knjiga nama ne može ništa izvesti. Ne ide, gospodar, ne može ovako. Mi hoćemo tebi, do tebe hoćemo, ali vidiš, opteretio si nas gospodarom, leži mafuzom i kaderom, vidiš vremena teški. Ti kao da ovo, nisi znao da će ovo doći, što nam nisi još kakvu knjigu poslao? Da se mi snažimo brzo, Banda lažova. Banda lažova. Recite svima. Tako mi onoga u čivoj ruci moja duša. Neće nikad. Ni jedna partija na kako da se zvala. Uspjetio si na način kako uspio njegov poslanik. Ali sada to sada. Nikad neka probaju. Da vidimo kako će to izrediti. Muslimane treba pozivati Allahu, njegovoj partiji i stranci, a ne sebi I mi moramo prezentirati sudne poslanika ali za nas ove stran, a ne praviti tribine kako sam ja magistar, kako sam ja doktor, vidi što sam pametan, završio sam ovde ili ovde, to se niko i ne pita. Muslimani su te platili za to. Ja u ti neta muslimana, odjednom se keširaju kuće auta. I kad vas neko pita da li vehabije primaju pare, znači te primaju. Ne možemo lagati. Ima i koji primaju. Pod uslovima, ne diraj nikom, vlast nemoj da bi pipnuo. I kad se spomine tevhe ili širk, ili kufu za čepin. Dok ima drugi vehadija, koji Allah mi ne primaju pare. Koji ne primaju pare? Ovo se mora reći. Ovo se mora reći. Vraća iz dana u dan, dođeš u grad, ne možeš prepoznat više brata. Zbog čega? Zbog čega, braćo moja? Kradu, piju, ne klanjaju, dižu kamate. Pa ako može ta matleha, daj onda da i ja sebi nađem kakvu zinaručarku. I prema nijetu ću sa njom, ne daj Bože, učiniti blud. Zašto? Pa moj nije je da se rodim u džaj. Ali, ja se ne stavam zato što ću činiti. Ne, ne, ne, ne. Hoću mu džaj da se rodi. I sad će ljudi da rodi se ovo. Prema nije. Pa ne možeš i nalaz, ma ne može. Pa prema nije tu. Kako i ti ovo. Tvoj nije je da lava ne bude gornja. Da sjedniš. Među oni koji su 99% prlja li gačica do njeg veša. U neređenu, ti kažeš, on kaže, hoćemo danas izglatat da se najdobrije nikad u Bosnu. Oj, kako hoćemo? Ja sam za ti. Znaš šta si uradio? Znaš šta si, Allahom zakon da glasavaš. Kažeš, vreme da imaš imam nazva, ne možeš ti kvaljati. Še, on nije problem, spoji na vlade. Pa Samo nek umet, Pa se ja moram tuđi, on ti, ma nije problem, samo idi. I dana u dan navedu se gledeći, vidiš ono obradanju, do juče je podivao džihad, a danas kaže, ne, ne, ne, druga su vremena. Ko židovi? Stali, kravu nam, daj nam onu devu, ali mora biti takva. Evo, to je, ne, ne, ne, stvari imamo mi još, hoćemo i to, pa hoćemo i to, pa i to, pa onda. O, Musa, ne, ne, ne, hoćemo da čujemo kako razgovara sa Allahom. Kaže Musa, nije problem gospodar, hajde. Ne, kada im gospodar, nego njima kaže, hajde sve ćete čuti. Kad su čuli, e ne, ne, ne, Musa, stav, stav, stav, stav, to je dokaz za malo, hoćemo sad da vidimo. Braćo moja, ogavno je razmišljati pušte, Ne smije muslima ni spomisliti da ova knjiga, Musa od gospodara te vale kevo te hala, ne može dati čovečanstvu spas. Ne muslimanima, braćo, ovo je spas za cijelo čovečanstvo. Mada znaju nevjernici kako o kakvim bi uslovima oni živili u okrilju šerijata. Allah mi jedno od jedinog. Ma sutra bi oni bili prvi koji bi se borili za ovo. Ovo je apsolutna pravda. Ovdje ne može biti niko zakinut. Ovo nema, nije podložno na glasavanju. Ovo nije podložno tvojom mozgu. Ne, čak što više ne treba da razmišljaš. Uzvišen je ona rečenake. Illa rahmetan ilalemin. Sada smo poslali Muhammede kao milost svjetovima. Ova knjiga dolazi kao milost, ne kao tegoda. Tegoda postane onda. Kada ti vidiš da je ovaj put, put Kur'ana i Sunneta teroban, da te moraju zatvoriti, da te moraju ubiti, da te moraju špionirati, da te moraju pratiti, da te moraju krati, da te moraju udarati. I kad vidiš da je to to da kažeš, e, eh, da mene ne bi udarali, onda ja opatim pravog puta. On će narediti policiji da mene niraju milete nas. On je naš. Hadbun Allahu wa nikma rakim. Zavoljeno je Allah protiv svih interkontinentalnih raketa, protiv svih spiruna, protiv čemu nafika, murteda i takvih njeli srpi. Allah mi! Kada su se rugali da će ova dava i radovali se da će dava biti ugašena, Allah nije dao. Allah nije dao zato što Allah vidi dobro robove svoje zato što Allah kaže o kane hakka na nema nasru mu'minin. Ja sam se obavezao da ću pomoći svoje robove. Pa kad ubiju izeta, kada ubiju ovoga ili onoga, je to nešto šteta po njim? Ošto to šteti šta Allahu? Ili sunetu? Ne, ali kada izvet počne da se brine za sebe, kako ću sutra, nemam platu, žena mi hoće mobitel, hoće žena parnu, moramo učiti malo na more da se malo bjegimo. To je ono Mohamed Ali Sela tu večera. Nije tako mi gospodara Hjave. Bolji od tebe i od mene. I draži Allahu i od tebe i od mene. Je šta? Doživljavao da padne na terezu kod Kjave, pa mu nogu stane na vrat. Doživljavao da su ga pljuvali u lice, gađali kamenjem, bacali treba po njemu, psovali ga, vređali. Da li je u jednom momentu on rekao gospodaru moj, nek melek malo stani, daj me redi meleku da se nešto uradi. Ne mogu više izdržati gospodaru, tri godine ne jedemo. Samo jedemo lišće i pomalo što tajno uđe. Allah u naš, pa, pa ja sam tvoj poslanik, pa, pa gospodaru moj, ja to ikad rekao. Allahov poslanik, braćo, Allahov miljeni, odabrani, nije smio nikad da se žali na odredbu Allaha te bareke u ta'ala, pa da onda traži metode kako njemu pašu. Nikad. Zato kaže uzvišeni, kul hadi se bili, alu ilala, ala vasiratin, ena vana li Pa ako je ovako radio, i, požu, i žrtovo se, Allah poslani, on kaže kod nas u najtu, ena vana li ja I svaki onaj koji ne slijedi mora tako da živi. Međutim, kad dođe ovo, ena, vameni, sedani, ja i svaki onaj koji ne slijedi, čim ugledamo, odmah počnu oči kolutat. A isto počnu kolutat od straha. Ali odmah sutra novine napišu, izet hađić, ovaj, onaj, na njih, tajne službe, držite se svi, oni su. Jada, ne znaju, i pozivaju da stalo pričaju sa nama. Na njihovu žalost. To su ti koji vam izdaju fete. To su ti koji izdaju fete, braćo moja. Kome je sve jedno, šta će biti sa muslimanom? A hoće u patije da bi bilo bolje muslimanima. A sami ti kaj muslimane, braćo moja, najgori novotar na zemaljskoj kugli. Najgori novotar je najbolji musliman od najboljih nevijenika. se dobro. Haram vam je očima samo ukazat na najboljih novotara na kugli. Haram vam je očima samo ukazat ta gutima na njega. Samo očima vam da šadniš. Ne smiješ. A kamo li da pišeš, kamo li čim ugledaš da je se nešto uzupravo pobosni. Evo, men, ja nisam. Mi nismo oni. To su oni koji te kvili. te kvilimo i svakako. Pa Kako ne te kvili? Koga je te kvili, Allah je njegov poslanik sa ovoj sredstvo. Židovi kršćane. Svakog onog ko vrijeđa Allah u vjeru. Ko psuje Allah. I tako dalje, i tako dalje. A vi ne morate nikog. Zato i jeste lišili ovog blagostanja. Sad ćete uvijesto sa svojom braćom u halkama, na dresovima, da im dižete iman Allahovom voljom dobrotom i pomoći, da im govorite o žernetu, o džehennemu, da im govorite prije svega o tevhidu, o obožavanju Allah jednog jedinog, da ćete sjediti, lišeni ste ovog, sjedit ćete u parlamentu. Slušat kako vam dobri kleži, kako vam svi po vašoj vjeri, kako jedva čeka drugu epizodu da završi. Pa ćete hvaliti novotare, kako su oni predstavnici umeta na ovim prostorima, prostorima. pa ćete hvaliti ljude koji decenijama se hvale kako svaki 50 godina proizvedu novu generaciju janjadi koja će samo čekati i vikati neće mene moj pjero ni meni komšija. Ne mogu da vjerujem pjero da si ti na vratima i da mi zakla moje djete. Pa što pjero to uradi? Ha? Hoćemo tako odgajati ljude? Tako. Njih pomažu i hvale. A nas koji vam kažemo, vjerujte u Allah jednog jedinu. Vjerujte i morate čvrsto vjerovati, bez jakina nema uspja, da samo Allahovom knjigom i sunneta Muhammed ala i salatu veselam ovaj umet može izaći iz, iz krize i nemara i kapleta, nikad u drugčije, ni jedni drugi putevi. Mi nećemo davati vam hemijske, nećemo vam davati pare i vikati nas. Mene isto kod da ne vidite ovde, slušajte ono što govorimo. Ako nije u redu, baki, Ustani da si malo rođo, ne ide tako. Ne ide tako, nego naprotiv. Nećemo biti od ovih koji kažu, ti mi spiriš, ne znam, vi ste ne znam ste. Petre zvonji na javn, držim den i na kraju kažem, svi ste propali. Allahu ekber. Svi ste propali, nemate priči ste ovdje. Zbog čega? To je ponižavanje muslimana. Allah mi to je ponižavanje muslimana. Kaže še i Muhammed ibn Abdul Hab, Rahimullah, jedan iskreni pobožjak, Abid može pobjeći jedan učenjaka. Omer ibn Hasab razdjela Hanu. Kada je ustao Beduin i kaže Omere, vidi je što je sjelila u pome šida, sjelka, ona što rastavlja istinu za istinu, sablja. Omere, samo ako slijedeš, ovim ćemo te ispraviti. Omer, šta mi da Omer rekao? Ti koji je rekli si? Sjedo! Ja sam ti rekli, ja gledam. Pa mi je Mohamed rekao to. Za četiri nemoj da ništa kažeš jedne. Ha? Ja sam ali. Ja sam vidio poslanika, ti meni da ru, meni da prigovaraš me. Što ti to ti ne znaš išta? Kaže ona, hvala Allahu koji je dao. Hvala Allahu koji ste dao. Dovu upućuje za njega. Ma vedu i koji ćeš me ispraviti, hvala Allahu. Ne, ne, ne, ne, ne. Danas je situacija puno drugčija. Kao da hoće da kažu, mi smo poslani od Boga, kao jedini legitimni predstavnici njegova poslanika sa sve. Nema niko više da može da govori o jer samo vi. Kad to dođe sa jasnim dokazom, oni kažu, ti to ne razumiješ. Jesam ja to rekao, ali ti niti shvatio šta ja kažem. To jesam ja rekao, ali vi to ne shvatate. To jesam, ali vi ne shvatate. To jesam, ali vi ne znate. Ja sam to rekao, ali vi to ne razumijete. Braćo, pa nemojte više ništa da držati. 15 godina niste ništa razumeli. To je odličan dokaz, slušaj Afi, ja Pa ja sam više, neće ni doći. Viš da ti meni kažeš za tebe ništa. Ti sam za tebe kažeš da ništa ne razumijem. Nešto ni ja slušat. Ono ja tam gdje, hada se da se možda krim. Tamo gdje je vjera jasna. Pa ako ne umije niko, tamo ti zamoli Allah za uputu. Nemoj tražiti doktora za uputu. Ne, ne, ne. Zamoli Allah gospodar moj, puti me. Daj mi ono, da ono što je za mene najbolje. Uputi me na sirata musta krim. Uputi me na pravi put. Uputi me da budemo od onih i ja ke navodu, O ja kada se vi samo tebe obožavamo. Ne kako je došlo u portom uklanjamo, ne. Obožavamo. I od tebe pomoć tražimo. Vidi, obožavanje i pomoć. Pa? Vrlo jednostavno. Samo tebe obožavamo. I kad samo tebe obožavamo, samo ćemo od tebe šta? Pomoć tražiti. Čim u tom obožavanju mjesto ima krenjelo, tražit ćemo pomoć kod partije pravog demokratski progres. Bečka filharmonija, Bogu Ha? I ti kako su veseli kad ono prezentiraju sebe. Ne su ne, ne su ne, ne su ne, sebe prezentiraju, kako su veseli. Dajte mi glas, sto milijada eura mene čeka godišnje, samo dajte glas, kad zamijete glas, sam sam ne Dajte, braće moja, jednom za sva vremena, glas poslaniku sallallahu alaihi sallam. Zavolite njega zavolite njegov sunet, pa kad umri na tom sami Allahom, ne mora sad žema biti, sam ako budeš na tome. Blago tebi, ti si umet, ti si džema, sam, nekdo neću dokaze, koji hajte mu hajte koliko to sad krije. Da vidimo, može li sad čovjek biti džema ili ne može? Može. Može jasno ko dan, da može. A veličina i brojnost nisu džema, to su zablude. I ne povodite se za protivom njihovim, jer će vas krenuti sa pravog puta. A ono ako ostane bez Allahove podrške, svi da dođu na zemaljskom kugli, da donesu sve što imaju para, nećete pomoći. Ne da Allah se vara kod para. Kun, taj je kun. Jasno. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah te barek je u teala, braćo moja. Kaže u ajetu, slušaj, ja i veledine amenu, ja i veledine amenu, tako la je kunu me asali fin. Ja i veledine amenu, ovi koji vjerite, kome se obraća? Probojimo svojim mu'minima. Ovi koji se pojerovali, kaže, ni tako la, tako la, tako la, tako la, tako la, tako la, tako la, tako la, tako la, tako se o tamo letima se većenje. Ne može osim minuta što ovo što ne može. Zašto ima Buharija? Zašto su učenjaci oni nisu uzimali ništa? Zašto ovdje uzvišeni kaže Ja i vredine amenu Ista kula je da kunu na stvari krim. Bojte se Allah i budite s onima koji su iskreni. Oni koji vjerujete. Bojte se Allaha I naravno je da prepoznate one koji su iskreni. Neće, braćo moja, uzvišeni te dare kevo te hala. Neće dozvoliti da ta jednika vazova bude dostavljena njegova vjera. To nek zna sve jedan. Neće Allah dozvoliti. Zašto? Šta je dokaz? Zato što kaže uzvišeni, mi ćemo na Kur'anom biti. Više nema poslanika. Samo dolaze iskreni Allahovi robovi, koji će implementirati ono što im je gospodar naređi. Ali oni sa čiji jezika bude došlo nerazumijevanje vjeri, razilaženje, muljanje, laganje, lažu braćo Allah mi jednom jedinom svojim ušima slušam, lažu na nadaje na učenjaci. Lažu. Ali će Allah pokazati ne sikiramo se denajnami. Allah će pokazati u Allah i među nama odne koji lažu, koji govore istinu. Eli slanim, حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Ha? Mislite da ćete moći raditi šta hoćete? Da kažete da vjerujete, a da Allah neće pokazati ko od nas laže, ko govori istinu. Vjera će i jezici vaši pokazati. Vjera će vam pokazati ono što su vam jezici govorili. Ja je da dine amenu lime takulu ne marate salunu. O vjernici, zašto govorite jedno drugo radite? Zašto to govorite, a drugo radite? Zbog čega? kemer mrten ajde rajde puno gledate panun. Kako je Allah mrsko? Kada riječi djela ne trati. Zašto to radite? Toga je danas i previše. Ne kažem previše u smislu da bi malo bilo dovoljno. Ne, Allahe. Ovo ćete danas i tekako prepoznat. Kada vidite čovjeka da poziva sebi vješta od njega. Kada vidite čovjeka da poziva većini parama ili svom ekonomskom prosperitetu zato što on ima dobro auto, dobro je obučen, leti tamo, amo, može, kud hoće hodat. Dobro, pripast za kuno smo se ženi. Danas i te kako treba pripast, kaže poslani sa ovoj sebe. Doći će ljudi, ovdje je rekao, ljudi, iz mojeg umjeta koji će halavati bud, čil i muzičke instrumente. Kaže poslani sa ovoj sebe, iz mojeg umjeta, doći će ljudi. Zašto kaže ovdje u predu značenja ljudi? Zašto nije rekao nema? Znaš šta im kaže da su fetu? Ljudi. A da bi neko doneo fetu, mora biti šta? Molim. Ne možemo ja i ti rođemo. Ne možemo. I ne smijemo. Da bi neko doneo fetu, mora biti učinja. Ko će onda donositi fetve da je halal? Muzika, svila. I kada ta ko? Učenji. A kako ih naziva da su fetu? Ljudima. Ljudi. Degradirani su. Oboreni im činovi. Ljudi će doći iz mog umeta. Biće iz mog umeta ljudi, ali mi koji će ohalaliti svilu, kanapi i muzičke instrumente. Što je u osnovi ovo? Šta haram? Zabranjeno. Zabranjeno, braćo moja. Po ovakvim ste, vrst, se ste vrsti ljudi radi. Izaberite put poslanika sallallahu alaihi sallam. Izaberite ono u šta poziva Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi sallam. Tu vam je spas, tu ćemo biti da rastarećeni svi briga, ekonomski, materijalni, moralni, nikakvi briga neće imati. Inna ladine kalu rabbu na Allahu, summe se kanu, fala kafu na lehim, rahu na zemlju. Oni koji izaberu ovo i kažu naš gospodar je Allah, oni se neće vidjeti, će brinuti, neće imati straha, fala kafu na lehim, kafu, nemaju straha, kod sebe, rahu na zemlju, nisu to gledali. Jel da? Pa izaberite ovu opciju. Znamo i nama je obavezno samo ovu zabrinu, druge opcije nema. Ostale su sve te globa i moke. Laži i prevare. Samo ova knjiga, Kur'an je, poslanika, Allah, ujale, od Allaha se bare kretana, izvodi u muslimane i čovečanstvo u spas. Ništa drugo, braćo moja. Ništa drugo u Allahi. Evo nek probaju. Ne kažem nek, evo ja probaću, ću, vidjet ćete. Samo malo kad prođe sad su se razletili. Gdje ima 100 metara puta slokiraju. Ima puno pustavno ništa tu, tu. Pa onda dođe njihovi političari. Ja i vidim. Oni se šepkaju. Nikad do sad nije. I onda narod gleda. Stavim im dvije cijela se celo celu našla i što smo sad progledali. Tek vi sad ne vidite. Tek se sad će Tek sad ne vidite ništa. Vidiš što nam je napravio most. A ono dvije gdje je slosno hrastove. going on. u muslimane, ti šalješ vojsku. Dobro da. Ajmo onda još, kad uđi ne daj Boža. Primjer, zamislite, kad četnici opet, a pa hoće vas taki, ja odim tam i kažem, Ema, ja sam s tobom, reskiraj se, ja njima ništa ne daj, samo im čistim ti. Ne, ne, ne, svima, ja njima dolazim čizme. Nije, ne, ja im cijem grah. Ja moram, vojska je. Ne možete jedan da me gađa, sa s tobom. Allah hoće da izgovara šehade, te ome teba, kupi me pola rodina. Odmah. Ha? Što nismo, a vi će se tako nazvati muslimanima. Nema kaže da, što ti znaš da njegov srcu. On ne da gleda da ono nas. On ne može znaš, ti kad zadniče da praviš ono. Za svoje su ono stanje bilo, ne može. Ne znaš ti šta je njegov srcu. Ne znam, pa vidio sam šta je njegove tijeli. Dobro sam ja vidio šta je njegove tijeli, šta neće. I kud je okrenuo tijeli lažu vas, braćo Allah. Ne pokušavaju da nas lažu. I da nas lažu. Pusta filozofija, utopija. Samo da bi se došlo na vlast. Izmišljaju i montiraju događaje. Svi znaju da mi nismo bugovi, Allah i nismo. Svi to znaju. Montiraju događaje da bi dobili svoje pozicije u političkim procesima i kampanjama. Oni će ubiti ako treba 20 stotina muslimana da samo pokažu da svoju. Evo, našima će prtati. Valahi tako radi. Valahi tako radi. I ti mu dadneš zla. I on onda od tebe pravi godin dana budal. Kako su me pitali, ovi FBI, CIA, ne znam kako se zoveš, u čega živiš, podomog u čega živiš, 433 hiljada ljudi ne zaposleni u Bosni. Kad ti da njih imaš, što za mene pitaš? Kad gledaš dobro za mene, pa ti To pa je moja žena da ću ne pobaviti. Aj, ajde, nikakav problem. Da vidiš kako na konta dođe. Samo mi 150 parata što vojska puše. Da? A da vidim njihove živoće, da vidiš. Oni dođu sa bradama. Što njega ne pitaš? U mene pasa pa će se raspasturi. Ne vrem, od ove se reku. A on uzme široko. Ha? Boeing 700 s avionima se uzitkaju. Ko mi je to osim? Odakle? Što njega ne pitaš odakle? Tražite vehabije koje, koje, koje ljudi plaćaju i financiraju. Da prodaju ovu vjeru. Tražite one koji su rasturili ove džemate. Tražite one koji su doneli motorke i čekli mimbere. I čekli mimbere i daju ne Ekstere da koju nove. Tražite njih. Pitajte njih. Odakle se kupuju se i kuće? Ha? Pitajte njih. Zašto vi dolazite na krivu adresu? su uvijek, a znate da kriva se. Znate dobro da ne imamo. Znate dobro da vas niko ne financira. Kao kajda, vi da vidim česti račun, baš ti interesuje. Ti ja dovoljno neće pokazati. Da kaj mi zlopo je se to moje. I potom zakonu moraš misliti to je moje. Nema. Zašto svi na nas? Zato, Alhamdulillah, da je Hvala Allahu, gospodaru, sve to što se svi na nas. Ima li još svi, kažem? Hajde još svi. Da ćete biti nakon izbora. Kad na vagu? Da je problem samo ovaj hadisa. To nije samo njima. I onim zbradama. Njima je samo problem. Hoće li neko se pojaviti s memberom i da kaže E, ja sam doviće tu bio, ali smatram da više nije mudro. Da je doviće. <laughs> Uzmajte desetor za 96. godine, pa što vidite. Ako vas sve jedan deset ne budu motivisali, da uzmete sve gruke, pljujte na usta. Njihovi deset uzmite. Uzmite njihove nezove. 96. godina. Hajjar el džihad. Kufru taguta. Šta je iman? Šta je tepi? Šta je kufru? Uzmite. Menes el sunata od džemata. Od čovjeka s inicijalima s i. Odličan serija. Uzmite slobodno. Sad pa ćete vidjeti. Ko ovdje koga pravi budalovo. I ko je taj koji radi za dinare i dirheme, a ko je taj koji ne mere kupiti na mesec. Pojedno ne faleći nikog vallahi. Braćo moja, Allah nam je dao u pretu, alhamdulillah, redvalim. Za ovo treba se žrtvovati. Za ovu stvar trebaju ljudine, muškarci, žene nam ne trebaju. Za ovu stvar trebaju ljudine, znači, Treba i te, treba i držati. Podo ništa ne ovdje, vrlo ura ništa ne bi. Zemlja će pojesti tebi imene, skiraj se. Ali nemoj da doživiš da dođeš na tim kažeš teško meni, pa knjiga mi data ovdje u Šta je ovo? A pa što ćeš mitat? Šta je ovo? Kako sreći da mi nije nudate nikad? Šta je ovo? Pa ništa nije izbati. Sve njoj stoji. Ovdje si bio, ovdje si slago, ovdje si proporio, ovdje si kral, ovdje si muljao. A da budeš od njih koji će dati desnu ruku. Zato je digni i daje svoj glas poslaniku sa ovom je Mohamed ibn Abdullah. Zavoli ga. Zavoli njega. Kreni ka njemu, kaže Allah, te bar, pa će te Allah zavoliti. A kad te Allah zavoli, iz blago prezvrda, pričiš prsta, stafaj, jel da? Pustiš ko bro, su kaže jedan skoro ko ti tani, prsta ti nisu, nemaš ti skobe, znaš kuće, dođe hadi, hadi, mnog poslanika, o to ja uzmao. Naju kelifu, Allahu mjesta, idra u seha, Allah nam te reći nikom preko njegovim mogućnosti, ajet koji će im utjerat sve u vas, zašto? Kad uzvišeni kaže za ovaj ajet, gledajte, La yukellifu lahu nefsen illa usaha. Dušu ti neće otvrti. Tako sve je Znači šta? Došao je Kur'an i sunet koji ti nije teret. A mi moramo vjerovati Allahu, jel da? Ako ne vjeriš Allahu, da ti kjaš. Odla si kredenčina. Možemo. Allahu moramo vjerovati. A naš Allah kaže da nas nije nikom otrpio preko njegovih mogućnosti. Knjiga i sunet je tu. Ako kaže da ti je teško klanjati, lažiš. Ko ti kaže? Kaže ti Allah. Jer na vas nije teret osim kome? Njegov din nije teret osim kome? Onom kome je stvarno teret. Allah nije opteretio nikom. Ovo nije teret, braćo. Ovo je ljepota. Ovo je Kur'an i prijeli. Ovo je lao govor. Ljudi, braćo, ovo je lao govor. Ovo je ljepota je živ, sa njim Allah ima kaže. Ljepota. Ma kod god te okreneš, sve dobro. I šta god da dođe ti imaš novac. A mu neću ne mogu. Prvrš tebi. Sam, sam, u svojoj kući šerija kaže ženo, tako bi čula handla hudba. Zabere se ženo, bole. Hudba mislim na drž, ajde da ti izvuče. Da ne bi bilo, aj, aj, noga. Vidiš, to je onaj što kaže da more nana, djed, mu zapet i on hudba. U Ne može. Ne može, znači moja draga. Otvorite knjige, otvorite sunet, ne dajte da vas neko uđe za mu. Ne dozvolite nikom. Mako je to mi. Allah te barake ta'ala, molim da vas uputi na pravi put. Molim Allah te barake od ta'ala da uputi muslimane tijelo čovječanstvo. Molim Allah te bare od ta'ala da uputi tijelo čovječanstvo. Molim Allah te bare od ta'ala da nas da ne dozvoli da izađemo iz ovog cijela, iz ovog mešina da nam grije ne opusti. Molim Allah, te vara, kao tala, nam grije opusti dženeta svoje. Molim Allah, uzvišenu, da nas nadane i pomogne da se naši jezika samo izlazi istina. Molim Allah, uzvišenu, da nas pomogne i da nas nadahne da sa naših jezika i srca izlazi samo njegov din i sunat njegov poslika sa ovom Molim Allah, te vara, kao tala, da raširi naša prsta i slavu. Molim Allah, te vara, kao tala, da nam pomiri islam, ovu prelijepu vjeru molim Allah te bareke wa ta'ala da nam omili borbu na njegovom putu. Molim Allah te bareke wa ta'ala da nas stavi u strahove muđajda. Oni koji se bore na njegovom putu. Kao da su benečeš. Molim Allah te bareke wa ta'ala da nas sastavi sa iskrenim. Sa poštenim i čestitim. Molim Allah uzvišenu da od nas odagna sve monafike. Sve one koji splekari islamu i muslimanima. Molim Allah te bareke wa ta'ala da na njih pošalje svoje srce. Molim Allah uzvišenog da svakog onog koji spletkari, munafići i laže i tinka islami muslimane, da na njega pošalje svoje ste. Molim Allah te bare kao tada da ga rastrgne. Molim Allah te bare kao tada da ih rastrgne. Molim Allah uzvišenog da sve one koji munafiće i koji spletkare islamu i muslimanima, da im oduzme vi. Da im uzme pamet da ti djeca sa njim igraju. Molim Allah te bare kao tada da pomogne islam i muslimane gdje god živjeli radili Bogu se. Molim Allah odišeno da nas počasti onima koji će uzizati samo njegovu riječ na zemlji. Molim Allah te bare kevotara da od nas načini ljudine i muškarčine, da ne budemo žene, da ne budemo kukavice, da ne budemo lažoli, da ne govorimo jedno a drugo radimo. Molim Allah te bare kevotara da od nas načini muđahide koji će se boriti na njegovom putu. Molim Allah da te bare kevotara da nas uputi na pravi put. Molim Allah da nas uputi na pravi put. Molim Allah da nas uputi na pravi put. Molim Allah da uništi Ameriku. Molim Allah da uništi Ameriku. Da razdrga ono koji je cijepao Kur'an. Molim Allah da te bare kevotara da ga udavi, da ga udavi rukama muđahida. Molim Allah uzvišenog, da svakog ono koji skrtavi porodice i svetinje muslimana u Afganistanu, Čečeni, Kašminu, Palestini, Iraku i svuda gdje su muslimani slačeni i popraćeni, da im Allah pošalje onako samo kako on to zna. Kazni svoje vojske nebesa i zemlje. Molim Allah da ih popapi, molim Allah da ih utare u zemlju, molim Allah da se vareke da im uniči ih u ekonomiju. Molim Allah uzvišenu da im uništi njihovu ekonomiju i njihove lažne bogove. Molim Allah te vare te otara da u našim srcima poveća ljubav za džemetom i za poslanikom i za njima za Molim Allah te vare te otara da u nas načini ljude koji će se boriti do posljednje karati krvi za uzizanje njegove riječi i riječi njegova poslanika, ali i sredat ovo sredat. Rekao ovo, molim Allah da oprosti imen imama i posljedna dova je, alhamdulillah, rabbi lalemin, hakim ustavu. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Jel tijesno se pomaknemo naprijed?